بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن در روایت دیگر اومده اینجا بدون ما من فيهن هست ولی خب در روایت دیگر اومده الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ستایش الله متعال چنانچه شایسته مکانت و مقامشه ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن اینجا اثبات صفت نور برای الله جل شانه اثبات وصف نه اثبات اسما در حدیث از طریق ولید بن مسلم اومده لله 99 اسما اونجا اومده یک اسمای الهی نور مثلا یک از اسمهایی که بعضیا میذارن عبد النور اشتباس النور اسمی از اسمای الله نیست النور اون حدیثی که درش اومده اثبات این اسم برای الله ضعیفه ما روایتی نداریم که نامی از نامهای الله درش النور اومده باشه اما به عنوان یک وصف ثابته به عنوان یک وصف ثابته چنانچه الله جل شأنه در قرآن میگوید و اشرقت الارض بنور ربها و اشرقت الارض بنور ربها این اضافه صفت به موصوف ما انواع مضاف به الله داریم از نور جای اضافه وصف به موصوفش اینجا نور الله جل شانه هست نور یک صفت ذاتی الله صفاتی که الله جل شانه اون چنان لایق و شایسته مکانتش هست بهش مستحقه و مختصش هست جایی هم نور اومده از باب اضافه مفعول به فاعلش از باب اونجا اضافه وصف به موصوفش جای اومده از اضافه مفعول بفعلش مثل فرموده الله جل شأنه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الله قسمت اولش از روایت ابن عباس مده الله نور السماوات هادی من في السماوات الله با نورش گره نور را در قلب مؤمنین میندازه تا هدایت بشن و اون نوری که در آفرینش ما میبینیم غیر از اون نور وحیش نور قرآنش اون آثار آثار نوری از نورهای الله از آثار نور الله اون نوری که در آفرینش ما میبینیم چنانچه ابن قیم در کتاب سواعقش میگه که ما انواع اضافه نور به الله داریم جای از باب اضافه وصف موصوف جایی از اضافه مفعول به فاعلش اون نوری که در آفرینش ما میبینیم چه از نور هدایت چه از نور حسیش مشتق از نور الهیه همونطور که علمی که ما داریم از علم الهیه علمی که ما نسبت به آینده نسبت به شریعت الهی داریم الله عالم غیبه الله عالم از علمش به ما داده این مفعوله این آثار صفت علم الله که ما در میان خودمون داریم از اون علم رحمتش هم همینطور آب رحمته این اثر وصف اثر اسم الهی الرحمانه لازمه این اسم وصف رحیم بودن الهیه رحمتش همه جا فرا گرفته اون چیزی که از رحمت الهی میبینیم از آثار رحمت الهیه آثار رحمت نوری که الان شما میروشنایی که دارید از آثار نور الهیه پس نور یک صفت ذاتیه یک صفت ذاتیه علمم همینطور رحمتم همینطور اوصافی که متعلق به الله چنانچه لایق شایسته مکانتش هست و از آثار اون علم علومی که در اختیار ما الله قرار داده و از آثار اون نور نوری که در میان ما هست از نور خورشید و نور ماه و دیگر نورها و همچنین نور معنوی قرآن و سنت که انشالله بهش خواهیم پرداخت ولک الحمد انت نور السماوات والارض الله آسمون و زمین رو نورانی کرده با نور الله که و زمین نورانی شدن چه نور حسیش و چه نور معنویش هر تا شامل میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله خلق خلقه فی ظلمه مخلوقات را در تاریکی الله آفرید فالقى عليهم من نوره القا میکنه الله از اون نورش در اون مخلوقات خصوصا این قسمت دوم حدیث اشاره به اون نور معنویه فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك يقول جف القلم على علم الله فمن اصابه من ذلك النور اهتدى کسی که اون نور الهی بهش دستیابی پیدا بکنه بهش برسه از اون نور هدایت میشه کسی محروم بمونه از اون نور از نور هدایت نور وحی اون واقعا محروم و گمراه و حقیقت این نوری که ما داریم میگیم معنویه ما به اصطلاح عدم روشناییش و عدم اون بینش حسیش داریم میگیم در صورتی که در ذات خودش همون معنوی بودنش حسه همون معنوی بودنش هم محسوسه اون کسی که از نور وحی در قلبش از اون تابش رسیده تابش اون نور وحی در قلبش روشنایی انداخته احترام پدر و مادر احترام همسایه صدق در معامله کردارش رفتارش را داره آیا این اثر معنوی اثر محسوس داره یا نداره این نور وحی که درش تأثیر گذاشته که این آدم راستین و راستگویی باشه آیا این محسوسه یا فقط تنها در معناست نه این اثر معنوی اثر حسی در رفتار ما هم داره ما شریعت الهی را به عنوان یک نور میبینیم روشن میبینیم که مشروب حرامه ضرر داره منفعتی برای ما در اون نیست تاریکیه ظلمته چه چیز سبب شده که ما به روشنی گمراهی این راه و منش را بفهمیم راه منش مشروب خاران رو بدونیم که این راه اشتباهیه نور وحی پس درسته که این نور علما میگن که نور معنویه ولیکن اثر حسی در زندگی ما داره بخاطر همین الله چنین مثال میزنه میگه الله نور السماوات والارض مثل نوره مثال اون نور از وحیش کمشکات تاق و قندیلی فیها مصباح گذاشته شده برای روشنایی یک چراغی المصباح فی زجاجه اون چراغ در شعله فتیلی هست زیرش اون سوخته از الا روغنه یا هر چیزی که درش اون شعله برپا میشه و اون روشنایی حاصل میشه این داره الله مثال میزنه مثال وحیش با الله جل شأنه در قرآن از وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میگوید یا ایها النبی ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تو دعوتگری به سوی الله و سراج چراغی منیر روشن روشنگری تو روشنی رسول الله صلی الله علیه و وحیش روشنایی داره خودش روشنایی داره رسول الله صلی الله علیه و احمد محمد محموده بینیکی ازش 1400 ساله داره یاد میشه بیش از دو میلیارد مسلمان بر روی زمین مدحش میگن حبش رو دارن دوستش دارن کی بغض رسول الله صلی الله علیه و داره بیاد بدیش رو بگید چه بدی داشته غیر از این بوده که دستورش به نیکی بوده به خوبی بوده ابو سفیان که مشرک بود جلو هرقل ایستاد گفت که وقتی که از من میپرسید درباره رسول الله صلی الله علیه و خواستم این و اونور یه چیزی بچسبونم که مثلا بخوام بدگوییش بکنم نتونستم اقرار عجز میکنه اون کسی که باش زندگی کرده اقرار عجز میکنه ناتوانیش میکنه که من نتونستم عیبی ایرادی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرم مشرک در دوران شرکش جلو هرقل نمیتونه بدگویی رسول الله صلی الله علیه و بکنه چون خودش دروغگو میشه اگر دروغش آشکار بشه رسول الله صلی الله علیه و سلم پس نوره نه اینکه خودش نوره اون فرامین و دستوراتی که اوورده نوره بعضی ابیات شعرشون غلو میکنن در وصف رسول الله انت نور فوق نور تو نوری بالاتر از نوری این غلو در رسول الله صلی الله علیه و سلم الله نوره و رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر نور داره فوق نور نیست بالای اون نور نیست یعنی نور بالای نور نیست نوری اگر داره سراج منیرا هست نورش نور وحیه نور سنت نور رسول الله صلی الله علیه و از نور الهیه رسول الله هم صلی الله علیه و سلم منیره با نور الهی الله این چنین منورش ساخته با وحیش بخاطر همین الله در قرآن میگوید و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا اسم وحیش رو میذاره روح زندگانی همونطور که روح ما زندگانی همونطور که جبرئیل زندگانی برای ما هم قرآنش و وحیش هم اسمش میذاره روح چون زندگانی برای من و شما زندگی و حیات برای من و شما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا این قرآن نوری بود ای محمد که ما به تو دادیم نهدی بهی من نشاء من عبادنا اون کسانی که بخوام از بندگان را به آن هدایت میدیم و انك لتهدی الى صراط مستقیم و تو دعوتگر به راه مستقیمی در این حدیث شناچ ابن قیم میگه در مختصر سواعق میگه سه تا امر جمع شده از خصوصیات الهی قیومیت الله جل شانه ربوبیت و مالکیت الله جل شانه و نور الله جل شانه اللهم انت قیم السماوات و انت ملک السماوات و انت نور السماوات والارض میگه که فکونه سبحانه ربا لهما وقيوما لهما ونورا لهما اوصاف له فآثار ربوبيته وقيوميته ونوره قائمه بهما این چیزی که در آفرینش شما میبینید چیزی که آفریده شده از مدیریت و قائم بودن الله به امرش تدبیر شئون این مخلوقات از خالقیت الله بر مخلوقاتش از آفرینندگیش و از نوری که الله یعنی منشأ این آفرینش با این نظم و نظام با این روشنایی و با این تدبیر برگرفته شده از چیه؟ برگرفته شده از اوصاف مختص الهی این اوصافی که ما اون الله را با اون ستایش میکنیم ستایش میگیم و لک الحمد انت قیم السماوات ولك الحمد انت ملك السماوات ولك الحمد انت نور السماوات پس الله جل شانه اون نوری که از مخلوقات سرچشمه میگیره از خورشیدش و غیرش از اون نور حسی منشأش اثری از نوری که الله جل شانه مختص به اونه اون صفتی که قائم به ذات الهیه و این نور الله جل شانه در روز قیامت بندگان را قدرت و توان میده که الله را با اون نورش ببینن در این دنیا از اون نور الهی بندگان قابلیت و توان رؤیتش رو ندارن از اون نوری که صفت قائم به ذات الهیه ولیکن در روز قیامت چنانچه الله میگوید و اشراقت الارض بنور ربها زمین روشن میشه در صحنه محشر با نور الهی اونجا الله این توان و قدرت مخلوقاتش خواهد داد که الله را با اون نورش ببینن و اون چیزی که از نور ما میبینیم در آفرینش و در کیهان و کهکشان از آثار نور الهی همونطور که رحمت رحمت الهی که ما داریم میبینیم از آثار رحمت الهیه و همونطور که علمی که ما داریم از آثار علم الهیه ولك الحمد انت الحق انت الحق ذلك بان الله هو الحق الله حق یعنی هیچ شک و تردیدی در او نیست الله حق افی الله شک مگر شکی در الله هست در وجودش در ربوبیتش در آفرینندگیش در پروردگاریش شکی هست اف الله شک نه والله هیچ شکی نیست انت الحق بار الله حمد و ستایشش میگیم که تو حقی حق در آفرینشش و در مستحق بودن به پرستش حق ما شک نداریم که الله فقط باید به تنهایی پرستیده بشه و خالصانه باید پرستیده بشه اقرار به این و بر سر زبان آوردن تأثیر داره در خشوع ما در نماز چون گفتیم هدف ما از مذاکره این اذکار چیه خشوع در نماز ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل بدون شک هر کسی غیر از الله صدا زده بشه بر باطله و ان الله هو العلی الكبير الله متعالیه اون کسی که عالی بر متعالی بر خلق و آفرینشش اون شخص است که باید صدا زده بشه و ازش کمک و یاری بطلبیم و همچنین الله جل شأنه میگه له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشیء الله که حق له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشیء غير از الله هیچ کس استجابت دعا نمیکنه الا كباسط كفه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو بوالغه که شرح دادیم مثل کسی که دستش به طرف آب بلند میکنه که ای آب بیا مرا سیراب کن و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال ضلال دعای کفار گمراهی هست و وعدك الحق و وعدك الحق لا يخلف المعاد الله خلاف بعد انجام نمیده اون وعده که داده الله عمل بهش میکنه اون کسی که گفته بهش پاداش میدم پاداش خواهد داد و اون کسی که گفته عقوبتش خواهم کرد عقوبتش میده والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا وعد الله حقا مؤمنین را الله میگه ما بهشون بهش میدیم که در درش رودخانه ها در اونجا هم جاویدانند این وعده حق الهی بر اونها وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا آیا کسی صادقتر از الله دارید در وعدش وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون وعده الهي حقه لا يخلف الله وعده هرگز الله خلاف بعد انجام نمیده ولی که مردم بیشتر در گمراهی الله میگه من استجابت دعاتم میکنم چرا دست نیازت را به غیر از الله بلند میکنی الله میگه من استجابت میکنم و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان هر کس از من میخواد الله میگه استجابت میکنم خب چرا در غیر از الله رو میزنی و همچنین الله جل شانه در قرآن میگه ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد روز آخرت حق الله در صحنه محشر همه رو جمع میکنه و هیچ وقت الله خلاف وعد را انجام نمیده ان الله لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد دعاء المؤمنين مؤمنان يقين دارن که الله خلاف وعد انجام نمیده به خاطر همین حریصن بر کردار درست رفتار نیک نه به خاطر اینکه کوروش گفته کردار نیک و نمیدونم فلان فقط مجرد شعاره در عمل دزده در عمل سنگ این مجوسیان را به سینه میزنن دروغ و بهتان و نمیدونم حرامی نیست الا اینکه درش رو شکستن و آلوده شدن ما مثل اونها نباشیم ما اگر میگیم وعده الهی حقه اون حق را انجام میدیم تا مستحق اون وعده بشیم و قولک الحق قول و سخن الهی هیچ وقت باطل درش نیست سخنان الهی همش حق الحق من ربک فلا تکونن من الممتنین سخن الهی حقه الله گفته من استجابت میکنم الله گفته من نیازهای شما را برآورده میکنم الله گفته من سمیعم الله گفته من بصیرم هرچی الله گفته حقه اما اون کسانی که با زن و گمان آبا و اجداد ما رفتن پای این قبر و اون مرده و این ولی و اون فلان اینها همه وعده ها و ها و اینها همه داستان ها و خواب شیطانی است که شیاطین وحی کردن بر اولیای خودشون که انشالله بحثش خواهد اومد حرف الهی بی تردید بدون شک و تردیدی حقه الحق من ربك فلا تكونن من الممترین همچنین الله جل شانه میگوید فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم سخن الهی حق شما حسین بحثایی که امروز داشتیم یقین بدون شک و تردید میدونید که این سخنان حق بوده و حقه لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نمیتونید ایرادی بر این سخنان الهی بگیرید عیبی را از این سخنان میگیرید تنزیل من حکیم حمید این سخنان سخنانی است که از سوی الله حکیم کارهاش محکمه نازل شده و حمید و محمود الله بر این سخنان نیکش سخن الهی حق و نیک افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون نمیخونید قرآن اگر این سخنان سخنان غیر از الله بود درش اختلاف شدیدی میبینیم هیچ اختلافی در قرآن نیست این سخنان سخن حقیه و این سخنان حق سخنانی منصفانه و عادلانه از سوی الله جل شأنه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا کلمات الهی هم صادق، درسته و هم عدل و انصاف درش هست هیچ ظلمی درش نیست تمت کلمت ربک صدقا و عدلا این وصف الهی سخن الهیه که الله مستحقشه یعنی از اوصاف ذاتی الهی سخن گفتن و این سخنانی که الله گفته سخنانی هست درست و حق و قولک الحق این سخنت حقه الله لا سخن میگه یا نمیگه سخن میگه قولک قول سخنه سخنت بار الله حق. به خاطر همین اینجا انت الحق و وعدك الحق و قولك الحق اینا صفات ذاتی که الله مستحق و اون هستن مختص الهیه با الف اومد انت الحق و وعدك الحق و قولك الحق و اما اون اسمهایی که محدثن و حق بدون الف و لام حق بدون الف و لام حق اینا بعدا خواهند شد جزء اوصاف الهی نیستن اون چیزی که به نسبت مخلوق برمیگرده ولی اون چیزی که به نسبت خودش با الف و معرف گفت یعنی اینکه الله که موصوف به این صفات و مختص بونه و این از اوصافی هست که الله به خودش داره نسبت میده من قولی دارم سخنی دارم که این سخنان قرآنه که این سخنان حق درش باطل نمیاد این سخنانی که صدق صادقه این سخنانی که عدل انصافه ظلمی درش نیست پس اثبات عدلا به الله میشه تمت کلمت ربک صدقا و عدلا صفات الهی عادلانه است وقتی که وصفی متصف به این میشه الله جل شانه پس چنانچه در این قرآن با ما سخن گفته و سخنانش رو میخونیم در روز قیامت هم با بندگانش سخن خواهد گفت برخلاف متکلمین اهل سنت اثبات سخن برای الله میکنن و قولک الحق کسانی اومدن این بحث عقیده است عقیده رو ما از قرآن و سنت میگیریم در کنار این و قولک الحق ما آیات موردیم تمت کلمت ربک صدقا و عدلا امام نبوی کتابی داره اثبات حرف و صوت برای الله الله سخن میگه اون سخنی که شنیدی میشه سخنی که شنیده میشه برخلاف اونهایی که نفی کردن گفتن که لازمه سخن گفتن زبانه و زبانم جسمه الله چون جسم نیست پس سخن نمیگه اومدن تعین تکلیف کردن بر الله و اومدن ازار و نظر کردن کجا الله گفت من سخن نمیگم کجا الله گفت این اوصافی که شما دارید بهش نسبت میدید اون اللهی که شما دارید وصفش میکنی عدمه نه سخن میگه نمیشنوه نمیبینه پوچه برخلاف ما که این صفات الهی را چنانچه شایسته مکانتش هست بدون تشبیه ثابت میکنیم الله سخن میگه نه به زبانی که ما داریم با این نحوی که ما صحبت میکنیم لیس کمثله شی هیچ چیزی مثل الله نیست چون هیچ چیزی مثل الله نیست نباید مثال بزنیم برای الله نباید تخیلش بکنیم و هو السمیع البصیر الله میشنود و میبیند فلا تضربوا لله الامثال حق نداری برای الله مثال بزنید این جسم مال توست جبرئیل از نور آفریده شده 600 تا بال داره ما نمیتونیم وصفش بکنیم نمیتونیم بفهمیم رسول الله صلی میگه جبرئیل را دیدم 600 تا بال داشت خب این بالهای جبرئیل چطور بود کسی میتونه بفهمه این جبرئیل چطور میره بالا میاد و دیگر فرشتگان و و باسط و هم دست فرشتگان چطوره یک مخلوق ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم چطور درباره الله که خالق اظهار نظر میخوام بکنیم الله ما را من کرده در قرآن میگه فلا تضربوا لله الامثال برای الله مثال نزنید بعد شما مثال میزنید که نه لازمه سخن گفتن زبانه کی گفته لازمه سخن گفتن زبانه مگر اجسام بی زبان سخن نمیگن رادیو تلویزیون نه از قرآن دلیل میاریم و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انطق كل شيء همون کسی که زبان رو با سخن در آورده روز قیامت دست و پا و پوست و تنتن به سخن در میاره پس نباید برای الله مثال بزنیم الله سخن گفته و سخن میگه چنانچه لایق شایسته مکانت و منزلت و مقامش هست و لقاؤک حق خیلی بزرگ این قضیه این انسان خودشو یادآوری بکنه در نماز تهجدش به شب ایستاده مقام ایستادنش و جلو الله در روز قیامت در صحنه محشر به چشم بیاره در قلب خودش استحزار این معنا رو داشته باشه حضور معنا خیلی مهمه در دل خودت این نیایش این استحضار معنای این کلمات رو داشته باشی خیلی بحثا من ها در روز قیامت مرا از خب بیرون میاری و جلو تو خواهم ایستاد لقای تو حقه و الله و علمو انکم ملاقوه تقوای الله رو داشته باشید بدونید که به ملاقات الله میایید سحنه محشره روبری الله خواهی استاد قال الذين يظنون انهم ملاق الله اونایی که یقین دارن به ملاقات الله میرن اونها هستن که سعادت میجوین با نماز خوندن و سعین و بالصبر و الصلاة اینها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون سعین و بالصبر و اینو در ابتدای بحثمون گفتیم اونایی که دنبال خشوعن نماز را برپا میدارن درست میخونن با خشوع میخونن و یقین دارن که به ملاقات پروردگار خواهند رفت تحیتهم یوم یلقونه سلام سلام اونجا در روز قیامت سالما در امانن از هر نوع آفت و هر نوع عذاب و هر نکوهشی اون روزی که به دیدار با پروردگار اومدن با چهره روشن و سفید فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اونهایی که لقای الهی را قبول دارن باور دارن عمل نیک را انجام میدن و هیچ شرکی را انجام نمیدن ولا یشرکو به ربه احدا چه در دعا چه در زب چه در قسم هیچ عبادتی را با الله کسی را شریک نمیکنن درش مؤمن پس خودش رو به لقای پروردگار آماده میکنه و این سخن را از دل میگه وقتی که در نماز تهجد میسه و که حق بار الله لقایت حقه شک و تردیدی ندارم باید جلوت بیستم دیدن در صحنه محشر و رضایت الهی یک طرف و خوشنودی الله از اون بنده که برای حساب و کتاب اومده و دیدن در بهشتم یک مسئله دیگر که دیگه نعمتی بالاتر از اون نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله میخواستن که این, که این لذت را بهش بده لذت نگاه به وجه الهی صورت الهی دعا را میکردن یعنی به نظر الى وجه الکریم از الله میخواستن از الله میخوام که ما را محروم نسازه از این شرف و از این مقام که هیچ نعمتی بالاتر از این نعمت نیست امام شافعی رحم الله در رد بر کسانی که لقای پروردگار و دیدن الله را انکار میکنن این آیه را میاره میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون اگر لقای پروردگار نبود دیدن الله نبود در روز قیامت کفار که ازش محروم نمیشدن الله میگه خودم را از اینکه مشرکین مرا ببینن اونها را محروم میسازم حجابی قرار میدم بین خودم و مشرکین تا از این خوشی بهشون نرسه اگر دیدن الله نبود پس چرا الله خودشو از اونها پنهان نگه میداره از مشرکین کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون پس لقای پروردگار حقه وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره کسانی اونجا خوشنودن چهرهاشون روشنه و به پروردگار آفریدگار عالمیان در اون روز نگاه میکنن ناظره نگاه میکنن لذت میبرن از دیدن الله جل شانو حالا اومده در بهشت مثلا بازاری است بازار جمعه هر کسی به الله نزدیکتر باشه در این دنیا از نور الله بیشتر بهره میگیره میرن وارد بازار میشن الله را میبینن برمیگردن اهل خانوادهش میگن که خیلی زیباتر شدی میگن میگوید چون الله را دیدم این چنین از نور الهی بر من تابیده که چنین روشن و این چنین زیبا شدم الله کسانی هر روز و کسانی هر جمعه و چنانچه ابن قیم میگه پس این نعمته که از الله میخواهیم که ما را ازش محروم نسازه و ما را توفیق بده که بتونیم به این مقام برسیم که هم از ما خوشنود بشه و هم از این نعمت به ما عطا بکنه قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم کسانی که خیرخواهن بیمناکن حراس دارن از عذاب الهی از اینکه محروم بشن از دیدار الله جل شانه حق عبادت به جا میارن نماز تهجد میخونن این اذکار را میگن و با این عبادت و طاعت الله منت رؤیت خودش و حرام کردن جهنم و عذابش را این منت رو بر اونها میگذاره فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم حق والنار حق این هشتمی و نهمی گفتیم 22 تا بنده این الان چهارمین درس در شرح این حدیث الان به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 هي حسبهم ولعنهم الله لعنت الهی بر اونها باد از رحمتش محروم بشن ولهم عذاب مقیم عذاب مقیم و دائم خواهند داشت یعنی بهشت و جهنم الله جاویدانن فکر نکنید فنا میشن نابود میشن بهشت و جهنم مقیما دائما پس شکی در بهش و جهنم نیست و مؤمنی که شک نداره خودشو دور از جهنم نگه میداره و خودشو خانوادهش یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره هی کسانی که ایمان آوردید خودتون و خانواده خودتون از جهنم دور نگه دارید اون جهنمی که سوختش مردمن و ها و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد بر اونها بر جهنم و بر اشخاص ستمگر و تبهکار فرشتگانی شدید و سخت مسخر شده اونها را عذاب بدن لا یعصون الله ما امرهم یفعلون ما یؤمرون هیچ وقت سرپیچ دستورات الهی نمیکنن و اون چیزی که الله بهشون گفته انجام میدن از انواع عذاب بر سر اون جهنمیان در میارن مؤمن میدونه این سخنان حقه به خاطر همین خودش و اهلش رو از جهنم دور نگه میداره یا ایها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اونجا دیگه جایی برای عذر آوردن نیست کفار باید عذاب ببینن تبهکاران و ستمگاران باید عذاب ببینن پس اینجا هست که الله از ما میخواهد که توبه بکنیم و به خودمون رو آماده بسازیم به این روز یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار توبه بکنید توبه نصوح باشه صادق باشه توبتون تا اینکه گناهانتون کفاره بشه عفو بشه و شما رو وارد بهشتش بکنه بهش و جهنم حقا بهش و جهنم وجود دارن اعدت للمتقین و عدت للذین آمنوا اعداد و آماده شدن وجود دارن درهاش فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم باز میشه هنوز باز نشده در بهشت جاویدان به اولین کسی که باز میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون بهشتی که یاد شده که ارواح مؤمنین از های اون برخوردار ارواح مؤمنین کطیر یعلق من شجر الجنه اون بهش بهشت برزخیه بهشت جاویدان برای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اولین شخص باز میشه اوصافی که در باره بهش و جهنم اومدن حقه چه از اون خوشی های بهشت از میوه ها از رودخانه ها از حور و چه از عذاب هایی که در جهنم اومده از زقوم از سموم از حمیم اون آب جوشان همش حقه کسی که این حرفا را میگه تکرار میکنه در دعاش ها بهشت حقه جهنمت حقه و جاویدانه این نعمت هایی که گفتی این اوصافی که گفتی هر چیزی که اومده درباره بهشت جهنم ها بهشت حقه پس من باید بشه تا من بسوی این بهشت شوق و اشتیاق باید میده و جهنمت حقه وقتی که میگه جهنم حقه جلو چشمت زخقوم میاد حمیم میاد انواع عذاب الهی میاد نار و حق ها حقه خشوع در نماز بدیده به اینکه خالصانه از الله بطلبی بار الله پس گناهان من عفو کن که این جهنمت حق رو میسوزونی آتش این جهنم مثل آتش دنیا نیست بهت خشوع میده هزار معنا مهمه خصوصا رون آیاتی که خونده میشه از زلزلت الارض و زلزله القارعه ما القارعه والنبیون حق صلی الله علی محمد و علی محمد